Manyen. Pòt la. Manyen. Manyen pòt la. Ouvri. Kaye ou. Ouvri. Ouvri kaye ou. Fèmen. Liv nou. Fèmen. Fèmen liv nou. Depoze. Sou tab la. Plim ou. Depoze. Depoze plim ou sou tab la. Montre. Tablo a. Montre. Montre tablo a. Ekri. Sou tablo a, non ou. Ekri. Ekri non ou sou tablo a. mache. Pòt la rive mache. Mache rive nan pòt la. Rete. Epi rete. Tablo a devan. rive mache mache rive devan tablo a epi rete. Kanpe. Devan biwo a. Kanpe. Kanpe devan biwo a. Chita. Sou li. Chita sou li. Epi chita sou li. Chèz la. Sou chèz la. Mache rive sou chèz la. Mache rive sou chèz la epi chita sou li. Vire. Nan fenèt la. Mache rive. Mache rive nan fenèt la.